الحديث التاسع من أحاديث عمدة الأحكام أو الحديث الثامن من أحاديث عمدة الأحكام يقول الإمام المقدسي رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنكر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في دور من سكر التور Më pas, o ju të cilët keni besuar, friksoni Allahut me një frikë të sinqertë, siç meriton t'i friksohet Atij dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë musliman. O ju njerëz, friksoni Zotin tuaj i cili ju krijoi prej një shpirti dhe prej tij krijoi palën e saj dhe prej këtij çifti i bëri që të rrjedhin shumë burra dhe gra. Andaj keni frikë Allahun me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruajeni marrëdhëniet farefisnore, në të vërtetë Allahu është kurdoherë mbikëqyrës mbi ju. O ju të cilët keni besuar, friksoni Allahut dhe thoni fjalë të drejta. Të goditura, në të vërtetë Allahu ua përmirëson punët tuaja dhe ua shlyen gjunahet tuaja, dhe ai i cili i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij ka fituar me fitore të bujshme. Më pas, themi se fjalët më të, më të drejta janë fjalët e Allahut në Kur'an, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikura, dhe çdo shpikje është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr. Më pas vazhdojmë me hadithin e 8. të librit që po komentojmë, baza e dispozitave, thotë autori i librit Ibn Kudame el Makdisi Allahu e mëshiroftë, nga Amru ibn Jahja el Mezini, transmiton nga babai i tij se ka thënë, isha prezent i pranishëm kur Amru ibn Abi el Hasan pyeti Abdullah ibn Zejdin Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë, për formën, mënyrën e abdesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abdullahu kërkoi një tas pra një enë me ujë, Mori abdes, ashtu siç merrte abdes pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Ktheu pra hodhi pak ujë nga tasi dhe lau duart tri herë. Pastaj e futi dorën në tas dhe lau gojën duke bërë gargara, pra duke e, shp e duke bërë gargar. Mori ujë me grush tre herë e thithi atë me hundë e pastaj e nxori prej saj tre herë radhazi. Më pas e futi dorën në tas dhe lau fytyrën tri herë. pastaj futi duart në tas pra në enë duke i larë ato nga dy herë deri në bërryla. Më pas vazhdoi me futjen e duarve në ujë dhe fshiu kokën duke filluar nga pjesa e përparme deri në fund të saj, këtë veprim e bëri vetëm një herë, më pas lau këmbët. Në një transmetim tjetër të këtij hadithi thuhet, filloi të fshinte pra me duart të lagura pjesën e përparme të kokës deri në fund të saj dhe më pas i ktheu duart në vendin ku e filloi بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني وهو ثقة مخرج له في الصحيحين وكذلك أبوه ثقة أخرج له الشيخان البخاري ومسلم وعبد الله بن زيد هو ابن زيد بن عاصم وهو صحابي جليل وقوله قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء التور هو إناء يشبه القصد كما فسره المؤلف هنا وفي هذا أن الوضوء يحل في جميع الآنية ويباح في جميع الآنية إلا آنية الذهب والفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما وقاس العلماء على ذلك سائر الاستعمالات لا يجوز الوضوء بها ولا استعمال آنية الذهب والفضة في غير ذلك من أنواع الاستعمال وقوله فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوضوء الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو يتوضأ وقد تقدم في الحديث السابق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه عثمان وهذا الصحابي الآخر يصف لهؤلاء الذين سألوه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول فسألوه فدعا بماء وتوضأ لهم كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم عملا وفعلا لأن ذلك أحسن في التعليم Gjithashtu dhe i jati është i besueshëm si ai. Uh, Amru ibn Abi al-Hasan i cili ka pyetur Abdullah ibn Zeid, Abdullah ibn Zeid ibn Asim është sahabi fisnik. Pra e kanë pyetur atë mbi abdesin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mbi formën dhe mënyrën që merrte abdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky ka kërkuar një enë. Pra, uh, ka këtu është përmendur termi teur që është enë dhe është diçka që i ngjan domethën i ngjan tasit siç e ka komentuar autori Allahu e mëshiroft dhe kjo e, tregon për lejueshmërinë e përdorimit të enëve në të gjitha adhurimet përveç enëve të arit dhe të argjendit siç e ka ndaluar këtë gjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër të tij pra edhe në abdes pra në këtë rit kaq të rëndësishëm të Islamit, lejohet përdorimi i mbartjes së ujit në këto enë përveç tham enëve të arit dhe të argjendit. Dhe ky sahab mbasi i kërkojnë që t'u përshkruaj abdesin e pejgamberit selam, kërkon enën me ujë, ashtu që t'ua përshkruante abdesin e pejgamberit selam siç e kishte parë, pra siç e përmendëm dhe në hadithin paraprak në hadithin e 7, pra siç e përshkroi Osman ibn Afani Allahu qoftë i kënaqur me ta hadith atë mënyrën dhe formën e marrjes së abdes nga pejgamberi selam pra siç ata e kanë dëshmuar pejgamberin selam pra ky kërkoi një enë ashtu që t'u shpjegonte formën e abdesit me se nëpërmjet veprimit sepse kjo është më e qartë dhe më domethënë që ngulitet në nga njerëzit dhe mësohet më mirë gjithashtu duke kala, fa akfa ala jedejhi min të të të të të të të والمقصود بهما الكفان كما سبق بيانه في الحديث السابق قال ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنتر ثلاثا بثلاث غرزات تقدم أيضا الكلام عن المضمضة والاستنشاق وحكمهما في الوضوء وبين هنا صفة المضمضة والاستنشاق وأن المتوضئ يأخذ ماء في كفه فيتمضمض ببعضه ويستنشق من بعض الآخر فيكون قد تمضمض واستنشق من كف واحدة ويفعل ذلك ثلاث مرات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا وسبق أيضا الكلام على غسل الوجه وحدود الوجه وأنه من منبت الشعر إلى أسفل الجسم طولا ومن آه الأذن إلى ومن الأذن إلى الأذن آه، أرضا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين سبق أيضا الكلام على غسل اليدين وحكم ذلك في الوضوء وأن حدود اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق Naam. Pra vazhdon sahabiu i nderuar t'u shpjegoj domethënë mënyrën dhe formën e abdesit të pejgamberit alejhi selam kur thot ktheu pra hodhi pak uj nga tasi dhe me to lau në fillim duart tri herë duart këtu kam për qëllim siç e përmendëm te hadithi i mëparshëm që shpjeguam krejt abdesin e pejgamberit alejhi selam Ka për qëllim shuplakat e duarve, pra tre herë. Më pas, futi dorën e tij në tas, pra në enë, dhe mori ujë me grushtat e tij dhe lau gojën duke bërë gargar dhe më pas e thithi atë tre herë dhe shplau hundën. Pra, me të njëjtin ujë, me të njëjtin, domethënë, grusht ujë, fut një pjesë në gojë, e shplan atë duke bërë gargar dhe e thith me hundë duke e nxjerrë prej saj, pra me të njëjtin ujë shplan edhe gojën, edhe hundën tre herë, siç e përmendëm në hadithin e mëparshëm. Më pas e futi dorën pra në enë, në tas dhe lau fytyrën tre herë. Fytyrën e kemi e kemi thënë domethënë se kush është kush kihet për qëllim me fytyrën, pra kush është përkufizimi i fytyrës nga rrënjët e flokëve mbi ball deri tek deri poshtë mjekrës, kjo në gjatësi dhe në gjerësi nga cepi i veshit, domethënë nga fillimi i veshit deri tek veshi tjetër në gjerësi. Dhe më pas thot futi duart në enë duke i larë ato pra dy herë deri në bryla. Pra këtu flitet për duart të cilat përkufizimi i tyre është nga maja e nga ekstremi i gishtave, nga maja e gishtave deri mbas brylave. Naam. ثم ذكر أنه غسل يديه مرتين استدل العلماء بهذا على جواز اختلاف العدد في آه، غسل أعضاء الوضوء وأنه يجوز أن تغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ويجوز أيضا بعضها مرة وذلك لأن الواجب في غسل الأعضاء هو مرة كما بينا ذلك في الدرس السابق فإن زاد على ذلك فهو سنة والسنة يجوز التنويع فيها ولكن الأولى أن يغسل الأعضاء على نسق واحد إما مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا وإن آه، نوع في بعضها في بعض الأوقات فلا حرج ولا بأس وقوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه في هذا بيان صفة مسح الرأس وإن كنا قد ذكرنا ذلك في الدرس السابق إلا أن هذا فيه بيان آه، بيان كيف يمسح الرأس وأنه يأخذ ماء بيده فيبدأ بمسح مقدم رأسه حتى يذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم يرد يديه إلى مقدم رأسه إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه سبق أيضا كلام على غسل الرجلين وحدود آه، غسلهما طولا وعرضا قال وفي رواية بدأ بمقدم النواصي حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه كما بيناه أنه مسح رأسه ابتداء بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وكما ذكرنا في الدرس السابق أن الأذنين تدخل في حكم مسح الرأس لحديث الأذنان من الرأس فيمسح أذنيه مع مسحه لرأسه وصفة مسح مسح الأذنين أن يدخل إصبعيه السباحتين أو السبابتين في أذنيه ويجعل إبهاميه من خلف أذنيه فيمسح بهما أذنيه هذه هي الصفة الواردة في مسح الأذنين هذا الحديث بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو آه، عاضد للحديث السابق ومبين لأشياء لم تذكر في الحديث السابق وإن كان حديث عثمان اجمع من حيث الانصاف من حيث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نعم Pra, vazhdon shpjegimi i mënyrës së abdestit të pejgamberit alayhis salam deri tek fjala e sahabiut ku thot i lau duar tre herë këtë e tha në fillim dhe kihet për qëllim domethënë shuplakat pastaj shpjegoi larjen e gojës dhe të hundës tre herë, pastaj fytyrën tre herë, siç e shpjeguam edhe në hadithin e e Uthmanit. Pastaj i lau duart e tij pra kihet për qëllim parakrahët dy herë. Dhe në këtë pjesë të hadithit dijetarët janë argumentuar me të duke thënë që mund të lahen disa prej gjymtyrëve më pak se tre herë, pra mund të ndryshojë, domethënë gjatë një abdesi numri i larjeve. Për shembull, i lan duart tre herë, edhe fytyrën tre herë dhe parakrahët dy herë ose e kundërta i lan ato dy herë dhe këto tre herë ose edhe një herë të vetme sepse origjina dhe ajo që është uaxhib e detyrueshme në abdes është që të lahen gjymtyrët një herë, kurse dy apo tre herë këto janë synet. Dhe duke qenë që syneti është i larmishëm, domethënë atëherë mund të praktikohen me larja me një, me dy apo me tre herë dhe nuk ka asnjë pengesë dhe asnjë gjë të ndaluar. Më pas vazhdon hadithi ku thotë më pas i futi duart në ujë dhe fshiu me to kokën, pra me duart të lagura, apo me pak ujë fshiu kokën, duke filluar nga pjesa e përparme dhe deri në fund të saj. Edhe këtë gjë domethënë e bëri një herë vetëm. Edhe er, domethënë duke shkuar në fund të flokëve dhe duke u kthyer në vendin ku filloi. Edhe pse këtë e patëm shpjeguar në hadithin e Othmanit, por këtu ka qartësim më tepër në këtë hadith ka disa gjëra shtesë dhe qartësim më tepër mbi hadithin pra e Othmanit mbi abdesin dhe kemi thënë që për sa i përket larjes së veshëve dhe kemi përmendur hadithin që dy veshët janë prej kokës dhe mënyra se si e, lahen domethënë veshët me duart e lagura mbasi kemi mbaruar punë me, me kokën nga fillimi duke filluar nga përpara dhe duke shkuar mbrapa dhe duke u kthyer aty ku kemi filluar gishtat tregues i fusim në vesh dhe me to lajmë pjesën e brendshme të veshëve dhe me gishtin e madh lajmë pjesën e jashtme pra perimetrin e jashtëm të veshëve dhe më pas thotë hadithi Lau këmbët. Pra, siç e shpjeguam larjen e këmbëve herën tjetër në hadithin e mëparshëm të Othmanit, edhe treguam për kufizimin e këmbëve. Pra, ky hadith ka e, disa gjëra shtesë të cilat e përforcojnë hadithin e mëparshëm të Othmanit, të cilin e kemi shpjeguar tashmë. Naam.